Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 3 minūtes ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks katehēzei. Mēs šajās katehēzēs gavēņa laikā apskatām svēto misi, dažādas mises daļas. Mēs esam pārunājuši jau tad faktiski lielāko īstenībā mises daļu daļu, runājuši gan par ievadu misei, kā to gatavoties misei, esam runājuši par šo sagatavošanos mīsas sākumā, kad nožēlojam savus grēkus, tad arī lasam lasījumus, apliecinam ticību, izsakam lūgumus, sagatavojam upurdāvenas, tās veltam kungam, un tad arī notiek pati konsekrācija, šī euharistiskā lūkšana, kas ir uh, svētās mīses centrs un tāda kulminācija, kā to saka katehisms, tad šodien mēs pakāpsimies mazliet atpakaļ, jo runājot par ievada ritiem, mēs nepaspējām izrunāt tādu svarīgu daļu, kura ir viena daļa no šī, te, ko mēs pārunāsim, ir katrā svētajā misē, tā ir tāda īsa lūkšana, ko sauc par kolekti, uh, šo lūkšanu lūdzās pēc ievada, uzreiz pirms lasījuma lasīšanas. Parasti priesteris iesāk lūksimies, un tad viņš vai nu lasa vai dzied tādu īsu lūkšanu, kurā mēs katrs varam pievienot savus lūkšanu nodomus. Un otra daļa tad ir tāda daļa, kuru mēs gavēņa laikā nedzirdam tik bieži, bet tad, kad tie, kas svinējāt uh, sestdienas svētā Jāzepa svētkus, tad noteikti lūdzāties šo lūkšanu, tādu svinīgu himnu, kuru parasti lūdzamies svētdienās un lielās svētku dienās, tas ir gods Dievam augstumos, jeb saukts par gloriju. Nu lūk, un tad runāsim šodien par šo mīsas daļu. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties šajā sarunā. Droši zvani uz ēteru uz numuru 679 691 31 vai arī rakst īziņas uz numuru 266 77 272. Ja tev ir kādi jautājumi, droši vari tos uzdot un arī vari padalīties, kā tu izdzīvo šo mīsas daļu. Vai tu saproti, kas tajā notiek, vai tu dziedi līdzi, vai tu lūdzies līdzi, vai tev izdodas saklausīt, piemēram, ko priesteris lasa šajās kolektas lūkšanās, vai varbūt tu vari arī padalīties ar to, ka tev tas viss ir vienaldzīgi un tu vispār nesaproti, kāpēc, kas tur notiek un kāpēc un gaidi droši vien, kad ātrāk sāks eh, lasīt lasījumus, jo tur vismaz var kaut ko saprast. Tad eh, priecāšos dzirdēt tavu pieredzi, tavu dalīšanos. Un arī šajā eh, katehēzē, šajā sarunā es nebūšu viens pats. Kopā ar mums ir arī cēsu draudzes prāves priesteris Ronalds Melkers. Labrīt! Labrīt! Jā, priesti Ronald, tad šodien tev ir tā iespēja mums pastāstīt par dziedājumu gods Dievam augstumos un par kolekti. Uh, un eh, ļoti ceru klausītāji, ka arī tu eh, iesaistīsies šajā sarunā, tad atgādinu, ka tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. Šodien runāsim par dziedājumu gods Dievam augstumos un par lūkšanu, kuru liturģijā sauc par kolekti. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, mēs ievada, mīsas ievada daļu noslēdzam ar dziedājumu gods Dievam augstumos. Uh, varbūt kas tas ir vispār par dziedājumu un, un kāpēc to mēs īstenībā tik salīdzinoši reti dzirdam, jo, piemēram, attiecībā uz gavēni man kāds draugs sacīja, ka nu, viņš tā kā rēķinās, ka gavēnība baznīca mūs aicina lūgties vairāk, tad kāpēc tā, piemēram, liturģiju saīsina, izņemot ārā kaut kādu dziedājumu, kuru varbūt vajadzētu tieši otrādi dziedāt divreiz? Hm. Nu, te varbūt uzreiz par to lūgties vairāk, Tieši tāds ir iemesls, kāpēc tiek paņemts nost, lai mēs varētu lūgties vairāk, lūgties labāk, lūgties, jo lūkšana jau nav tikai tie vārdi, kurus mēs izsakām. Ja. Gavēnī vēlākos gadsimtos arī advents, kas ieguva līdzīgu noskaņojumu, tieši baznīca paņem visu, kas nav pilnīgi būtisks prom, lai mūsu lūkšana varētu sakoncentrēties uz būtisko. Tā kā es domāju, tas ir, tas nenozīmē, ka gavēnī mēs lūdzamies mazāk, tieši otrādi mūsu lūkšana kļūst dziļāka. Tā kā jebkura lūkšana patiesībā, ja, kad tu sāc ar vārdiem, ja tev visa lūkšana ir tikai tas, ko tu pasaki, tad jau, kad tu lūdzies, ja lūkšana ir attiecības ar Dievu, ja tu pat neklausies, ko Dievs saka, ja nav šie klusuma brīži, tev ir vārdi, bet vai tev ir lūkšana, vai ne? Tāpēc viss šī svētā misa, viņa jau ir nav tikai tādas tie vārdi, kurus mēs pateiksim, tā kā buram vārdi pasaka kaut ko, un tur kaut kas notiks, vai ne? Bet, ka tā ir veselā, ka tā ir ieiešana, tas ir, tā ir, tā ir vienotība ar Dievu, ar baznīcu, un, un šie vārdi kalpotam, un reizēm tie tiek paņemti prom, lai, kā saka, lai vēl vairāk uzsvērtu to būtisko. Bet šī te, jā, Jā, jā, jā, nē, es vienkārši domāju, tad, tad sanāk, ka šī mīsas daļa nav tik būtiska, uh, ka, piemēram, gavēņa laikā mēs to izņemam ārā, lai tā varbūt netraucē, vai kā to pareizi nu, saprast? Mēs arī, nē, nu redz tādā ziņā, ka viņa nav būtiska, jo bez viņas svētā misa var notikt, vai ne? Mēs katrā, kad, teiksim, kādā brīdī šī te svētās misas svinēšana no svētdienām arī pārgājusi darba dienām, kad mēs sākām, tad šī te himna nebūs, piemēram, ja vien tie nav lieli svētki, vai, teiksim, nav kāda svētka oktāva, uh, vienkārši svētki, ja, kur šī imna ir izceļot šo, šī, šīs tikšanās svinīgumu. Bet tā, līdz ar to būtisks tas bez kā nevar būt, vai ne? Tā kā, ja viņa ja svētā misa var tik derīgi svinēta bez tā, tad viņa nav būtiska. Bet tas nenozīmē, ka šī lūkšana nav svarīga vai kaut kādā veidā būtu lieka, vai ne? Tieši otrādi tā, tā ļoti, ļoti labi jā, izpauž to, Uh, ko mēs esam sapulcējušies, jo mēs jau visu šī evaharistija vai tas viss, viss ir slavas un pateicības upuris, un, un ar šiem te uh, ievada riti mūs, mūs sagatavo daudz pilnīgāk izdzīvot, uh, gan vispirms jau Dievu vārdu klausīties, ja mums esam sevi noskaņojuši uh, šāda attieksmē, pielūksmes attieksmē, slavēšanas attieksmē, ja mēs, uh, kā saka, tas mūsu gods uh, ceļās debesīs, ja tad tas miers arī nāk virs zemes, un, un mēs, mēs esam jau gatavāki tad klausīties Dievu vārdu, pēc tam viņam atbildēt sev veltot uh, kopā Kristus altāra. Un, eh, un tie ievadu, eh, tu teici, ka Glorija noslēdz ievada ritus, tā nenoslēdz, tā kolekta noslēdz, protams, bet, eh, bet šī te Glorija, viņa, viņa ir, nu, tur, bet, bet, no kuras puses mēs varam tam iet klāt. Jo, nu, pirmkārt, varbūt paskatīsimies, no kurienes tas vispār nāk, ja, kur tā ir cēlusies. Un, jo, man nu, patīk, kā tas eh, Skots Hāns, Kāns, eh, kurš kādreiz bija protestantu mācītājs, un tad viņš, eh, viņš atgriezās katoliskās baznīcas vienībā. Viena lieta, ko viņš atklāja par milzīgu pārsteigumu, viņam šķita, ka visi tie mūsu teksti, kas tur liturģija, tas ir kaut kas izdomāts, kaut kas tur no Vatikāna, kaut kāds tur uh, viduslaiki, vai ne, un, un, bet viņš sāk ieklausīties tajos tekstos, viņš vienkārši pamanīja, ko mēs parasti nekad nepamanām, jo mēs esam tik ļoti pie viņiem pieraduši, cik patiesībā bībeliski tie ir. Ja tu paņemtu, teiksim, visu liturģiju no, no jau sapulcēšanās, no, no tās ievad procesijas, no altāra skūpstīšanas, eh, krusta zīmes sākumā, eh, tā grēku nožēlas rita, ja, šis, šī te pati glorija un viss vis, vis tālākais Euharistijā arī, eh, kas seko, tas ir pilnīgi caurausts ar rakstu citātiem. Ja kāds varētu veltīt tam laiku, noteikti kāds arī ir veltījis laiku, tikai jāpameklē būtu kaut kur kādu izdevumu, ja, kur, kur teikumā tev būtu 3, 4, 5 atsauces uz, uz dažādām vietām svētajos rakstos. Un, un Glorija pilnīgi noteikti nekādā veidā nav izņēmums, jo, jo nu, eh, tas ir, eh, nu, tā ir, protams, atsauc uz senākām jūdu lūkšanām, bet, bet mēs, mēs viņu ņemam no Lūkas eh, evaņģēlī sākumā, kur, uh, kur eņģeļiem tiek pasludināts, ka ir piedzimis pestītājs, un šie gani, ja viņi dzird, kā eņģeļi izplūst tādā slavas diesmā, gods Dievam augstumos un, un miers ir zemes labas gribas cilvēkiem, un, un, un mēs burtiski šeit pievienojamies eņģeļiem, jā, vispār tāpat, tāpat, tāpat kā visā, visā, visā Euharistija, visa svētā misa ir, ir mēs, mēs pievienojamies debesu celebrantiem, tiem, kas svin debesīs, vai ne? Baznīca šeit, svēcojošā baznīca šeit uz zemes pievienojas baznīcai debesīs, ja? Un mēs kļūstam līdzdalīgi šajā, šajā mūžīgajā dzīvē, kurā galvenais, ko mēs darīsim, ko eņģeļi šobrīd dara, ir slavēt Dievu. Un, un, un tā ir šī te nu, Ziemassvētku vēsts ir arī ļoti, ļoti svarīga svētajā misē, kaut kas, ko mēs Katreiz tajā piedaloties piedzīvojam, tas ir Dievs, kurš nāk, kļūst cilvēks, ja? tas ir Dieva vārds, kas top miesa. Un, un mēs vienkārši ar savu šo te dziedājumu pievienojamies eņģeļiem, vai ne? Vai tas ir būtisks, nu, tas arī varētu nenotikt. Jā. Varēja arī gan atrast tāpatās jēzu vai tam līdzīgi, vai ne? Bet, bet šī himna viņa palīdzēja, viņa, viņa palīdzēs apzināties to, cik fenomenāls notikums ir tas, ka Dievs, šis transcendentais Dievs kļūst imanents, ka viņš kļūst cilvēks, ka viņš kļūst par vienu no mums, ka Dieva valstība ir atnākusi mūsu vidū, ka tā ir tūl, ka tā ir šeit, ja, ka tas ir mums pieejams. Ja. Un, un šī, te, šī te slavas diesma mums, ja mēs to, ja mēs to dziedam uh, saistībā ar, ar šo, šo Lukasa to 2.14, ja, kur, kur, tie, kur eņģeļi, tad, tad mēs apzināti vai ne, pievienojamies eņģeļu, eņģeļu korim. Un, un šo cilvēku tapšanas noslēpumu, ja kaut kā, kaut kā atveram savu sirdi tam ar prieku, vai ne, sagaidot, ja, tagad Dieva vārds, nu, mēs pavisam citādā klausamies Dieva vārdu, ja mēs esam pirms tam šo cilvēku tapušo vārdu uh, uh, slavējuši un, un, un tiešām nu, attiecamies pret viņu, uh, kā šī himna saka, ja, mhm. norādams. Jā, turpin. 2018. gadā pāvests Francisks uh, vadīja katehēžu ciklu par svēto misi un uh, tad arī komentējot uh, gods Dievam augstumos, viņš arī sasaist ar šo uh, grēku nožēlu, ka grēku nožēlā mēs piedzīvojam to savu nožēlojamību un reizē Dieva žālsirdību, un tad šī pieredze tiecās tā kā izpausties caur tādu pateicību un slavēšanu, kuru tad mēs arī izsakam caur šo gods Dievam augstumos, kas, Jā patiesībā, cik es esmu te lasījis arī citos materiālos, ir eh, faktiski gandrīz tikpat sena himna, cik eh, pati baznīca, jo, ja tā liturģijā ir ienākusi jau kādu 6. 7. gadsimtu mīsas liturģijā, tad uh, austrumu baznīcas rīta lūkšanās tā jau ir tikusi dziedāta jau daudz, daudz agrāk, tā kā Tad, um... Jā, tur, ja nemaldos, bija tas Hilārijas, tas no poķē, kurš to uh, Viņš tur bija kādu brīdiņu, bija kaut kāda 4. gadsimta vidū, ja nemaldos. Viņš tur bija austrumos kaut kādu gadu padzīvojis, un man liekas, viņš viņu, viņš viņu arī mums uh, latīņu kaut kā tradīcijā ie, ieveda. Bet uh, tur ir, jā, viņa nāk un, nāk un iet, viņa pamazām, pamazām iegūst to, to savu vietu. Un, un, uh, un uh, tur jau arī, teiksim, pamainās tā, tie akcenti dažādos koncilos, piemēram, tas tridents koncila, uh, uz tā, nu, teiksim, tā liturģija, kas, kas, kas, kas, kas, kas sekoja Tridienas koncilam, tur jau bija ļoti liels akcents tieši uz pašu priesteri, vai ne, kā tur viņam ir, kurā mirklī tur ir jāpaceļ rokas, un, un tur ir jāpaklanās tanī brīdī, un, un, un tur pie tādiem vārdiem ir tāds, tāds žests, un tas bija kaut kā, kaut kā tāds akcents varbūt uh, vairāk tur, bet uh, pēc Vatikāna otrā koncila tajā 70. gada uh, varēja, nu, tanī tajā, kā to saka, to svētās misas, tā, tās misāles ievadā, tur ir skaidri paskaidros, varbūt tev ir misāli kaut kur. Tad, Jā, šeit ir teikts, ka gods Dievam ir sensen un cienījama himna, ar kuru baznīca svētajā garā sapulcināta, cildina Dievu tēvu un ņēru un izlūdzas no viņa žēlsirdību. To dzied vai nu visi ticīgie vai tauta pārmaiņus ar kori vai koris viens pats. Ja šī himna netiek dziedāta, tā jārecitē, vai nu visiem reizē vai pārmaiņus. Tā tiek dziedāta vai lasīta svētdienās ārpus adventa un gavēņa laika, lielajos svētkos un svētkos, kā arī īpašās svinīgās reizēs. Jā, es kā tur uzsvērs ir jau tieši dieva tautu, dieva tauta, mm. kas ir sapulcējusies, vai ne? Un vispār, cunīgs, teiksim, šajā skaistajā liturģijas versijā, kas mums ir šobrīd, ir redz, visur ir akcents uz dieva tautu. Ja tā ir, tā ir, mēs esam sapulcējušies, teiksim, arī tā pati Uh, piemēram, vispārējā lūkšana, par ko jūs runāsiet vēlāk, noteikti kādā no katehēzēm, ja, tā ir tautas, dieva tautas lūkšana. Ja, priestarim pašam nu, nebūtu pieklājīgi, ne, ne tikai pieklājīgi, tas nebūtu atbilstoši priestarim pašam lasīt, uh, piemēram, šo vispārēju lūkšanu, kas ir tautas lūkšana, tam ir jābūt tautas pārstāvjiem, ja tev nav viens no nu, tautas nevar, nevar izteikt šo lūgumu, tad kaut kas būtisks nav kārtībā ar tautu vai, ne? vai ar priesteri. Bet, bet, bet teiksim, arī, arī tie paši lasījumi, ja, ka, teiksim, kas tālāk būs jau tajā dievvvārdu liturģijas daļā, kur arī ir svarīgi, lai tauta lasa šos lasījumus. Jā, protams, priesteris vai diekons lasīs evaņģēlī, tur ir cits uzsvars, vai ne? Bet šie, šie lasījumi, šie psalmi, tas viss ir tautas lūkšana, tas ir tauta praktizē savu šo te pravietisko funkciju. Jā, mēs pagājušo nedēļu ar diekonu Gati runājām par lektora kalpojumu un gatavošanos šīm svētībām, tā kā mūsu no nu klausītāji ir iepazīstināti ar to. Nu, tieši tā, jā. jā, jā. Bet, eh, teiksim tā, mēs, mēs mazliet no, nogājām no jā. tēmas nost, eh, par to, par to gloriju. Uh, jā, par to, ka tā ir saistīta ar, jo žēl, ka mums ir, ka tā nav, kā saka, vienā, vienā katehēzē mēs nerunājam par visu šo ievadu. Nocīm redzot, tur ir tik, tik daudz, ka nākās sadalīt daļās, vai ne? Bet šī, šī te glorija, viņa, viņa viņa mums ir tas skatiens uz priekšu, jau uz to dievu vārdu un uz to, to, to, to, to slavas un pateicības upuri, kas sekos, vai ne? Bet tā ļoti labi arī izceļās skatoties atpakaļ jau uz tiem pirmajiem soļiem, kas ir svētajā misē. Un man šķiet tas tā kā līdzīgi, kā, kā piemēram pravietis saka, ja viņš redz vīzijā to, uh, Eh, dieva godību, viņš ir kārpāts, bet es esmu cilvēks ar aptraipītām lūpām, ja man ir, es esmu grēcinieks, vai tā kā Pēteris saka Jēzum, vienkārši nokļūt, viņš saka, ej, ej, ej prom no manis, es esmu grēcinieks, vai ne? Ka, ka šis te, nu, būtībā jau, jau iesākot svēto misi, mēs, nu, kad esam spiesti iekļaut šo, šo, šo grēku nožēlas uh, daļu, tāpēc, ka mēs gribētu sākt ar šo godu, godu bet mēs atklājam tajā gaismā, pēkšņi pamanām, cik netīri mēs esam. Un, un, un, un tas ir, un, un neviena šī daļa nav nejauša. Tā kā es saku, neviena šī daļa nav, nav, nav lieka svētajā misē. Bieži vien cilvēki domā, nu cik tu nokavēji, cik ilgi drīkst nokavēt, lai misa skaitītos. Ja? <laughs> Nu, tas, tipiskais katoļa, <laughs> katoļa ārprāts, vai ne? Zini, ja tu atnāc, neatnāc 5 minūtes pirms misas, tu jau esi nokavējis. Tas nozīmē, ka tu jau vienkārši tu jau esi nokavējis, tu, tu nevari, tu palaid garām to pirmo, pirmo soļu žēls, žēlstību. Jā, reizēm gadās, tur īpaši, teiksim, ja ar maziem bērniem, tad tā loģistika ir tāda, ka, ka nu, nezinu, cikos būtu jāceļās, lai, lai, lai, lai vienalga kaut kas gadīsies un nokavēs, vai ne, bet tad arī te parasti tiek ieteikts, ka, ja tu zini, ka tu kavē, vai ne, nu tad vismaz, vismaz pa ceļam varbūt izdzīvo šos soļus, spēr šos soļus, to, to grēku nožēlas brīdi, varbūt tas arī pat glorija, ja tu nokavē, ok, bet tu varbūt vari, vari to vismaz privāti, kā saka, dziedāt, bet neizlaist šos te, ja, neizlaist, tāpēc, ka viņi Viņi, viņi nu, tas tā kā alfabētam izlaist trīs pirmos burtus, ne, un tu mm. diezgan neveidosies teikums vairs, vai ne? Un, un tas tā kā varbūt tas arī, nezinu, smalkākās maltītēs, ja nu tev kaut kāds tur aperitīvs sākumā, vai tam līdzīgi tas, tas tiek saskaņos ar turpmākajiem ēdieniem, ja tu var to izlaist, bet, bet, bet vai, vai iesildīšanās pirms, <laughs> pirms sportošanas, nu tur ir kaut kādi tie posmi, kurus vienkārši paņemot nost, tā visa pieredze sajūko, ne? Un ja mēs izlaižam gloriju, ja mēs izlaižam šo, teiksim, brēknožēlu svitu vai tajā piedalāmies vienkārši formāli, noskaitām, es atzīstos, nemazām neieliekot arī šo te apziņu, sava grēcīguma apziņu, savu niecīguma apziņu Dieva priekšā, ne, tad, mēs, tad mēs nekad nespējam novērtēt, cik liela dāvana ir tas, ka Dievs sevi dāvā, jo mēs nenokāpjam no sava troņa, ja mēs esam mm. kaut kur tā kā, tā kā, tā kā šitas te mūzes, ja, kurš vienkārši Uh, nu, kamēr viņš ir Eģiptē, viņam tur viss sakāpjas galvā, viņš jūtās kā dievs. Mēs patiesībā vakar par viņu lasījām. Ja? Yeah. Uh, un, un tad viņš vienkārši viņš nespēja dzirdēt dievu. Ja viņš tur nogalina eģiptieti, viņš arī nekāds līderis savai tautai nevar būt, viņu tur uzreiz ātumus arī tur nogalinās vēl kaut kas, vai ne? Un tad viņš vienkārši burtiski, un tad viņš kļūst par noziedznieku, ja viņš ir spiests emigrēt, vai ne, atstāt valsti. Un tikai tajā brīdī, kad viņš to visu, visu, visu ir pazaudējis, ka viņam noteikti neviens ar eģiptiešu apģērbs nav palicis pāri un viss pārējais, ja, ka viņš ir pilnīgi aizgājis līdz nulē, ja, tikai tajā brīdī viņš var sākt dzirdēt Dievu balsi. Un ja mēs, ja mēs ierodamies šajā te savā mums raksturīgajā tādā lepnībā, un o, es kaut kas esmu, es esmu labāks nekā citi, un un cik labi, ka es neesmu tā kā pārējie, tur, protams, muitnieks pie durvīm, vai ne? Mm. Tad, tad, tad mēs vienkārši, mēs esam imūni pret Dievu vārdu. Mēs esam imūni pret visu pārējo. Un, un, un šī, te, šī te godība, ja viņa, viņa seko, ja viņa tiešām seko Eh, tiem grēku nožēlas iktam, kas starp citu ir ļoti, ļoti būtisks, jā, lai arī nu, mēs varam, ja tā nožēla ir aiz uh, mīlestības tiemas, tie, tas dzēš mūsu ikdienas šos grēkus, jā, tas, mm. tas ir kolosāli, tā ir, tas ir super. Ja gadījumā tā kā daudzo negadās, ka tur eh, sāka baznīca aizdegties un tu netiec ārā, tad tu vismaz pataisnoji debesīs. Jā. <laughs> jā, jā, Baldonas baznīca, diemžēl, ir eh, piedzīvojuši uguns eh, grēku, bet atgādinu klausītājiem, ka šodien sarunājamies ar priesteri Ronaldu Melkeru par gods Dievam augstumos un par kolektas lūkšanu. Gods Dievam augstumos mums ir iespēja lūgties kopā ar visiem mūsu sentēviem, jo tā ir gandrīz tikpat veca himna, cik pati baznīca, un tā ir, kā pāvis Francisks saka, tāda pateicība un Dieva slavēšana par eh, šo žalsirdību, kuru viņš mums dāvā, par eh, grēku piedošanu, un kur mēs pagodinam Dievu tēvu un Dievu dēlu par pestīšanas darbu, un, protams, arī neaizmirstam par svēto garu, bet mums ir arī kāds zvanītājs, kas ir sazvanījis. Lūdzu, dodam jums vārdu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Eh, Raimonds no Jūrmalas. Eh, pateicos par šī rīta katehēzi. Es padalīšos eh, tīri ar subjektīvām savām sajūtām, kā es to jūtu. Šis ir brīnišķīgs slavas dziedājums, slavas himna. Un, nu, personīgi man tas ir tā kā tāds nu, brīnišķīgs saldais ēdiens. Un dažreiz to saldo ēdienu mazliet nu, jānoliek malā, lai kādos svētkos pēc kaut kāda laika tu izjustu vēl ar lielāku, vēl ar lielāku tādu uh, cieņu, ar lielāku varbūt tās tādu iekšējo tādu e, pacilātību. Uh, tas ir, tas ir man personīgi tā. Mm, arī no bērnības varu atcerēties, ka <laughs> vecāki dažreiz kaut ko labu, kaut kādas kaut kādu mantu atņēma, paņēma nos, noslēpa un pēc kaut kāda laika iedeva un, un, un viņa at, to, es ieraugu to kaut kā no citas, no citas skatu punkta. Nu, un, un, un atkal es priecājos par to. Tas ir tāds mans, tas mm. ir tāds mans. Paldies jums liels! Paldies, Raimond. Jā, manuprāt, manuprāt, tāds strāpīgs salīdzinājums, ka tas ir kā tāds uh, saldēs ēdiens, ar kurš mums palīdz atcerēties par varbūt lieliem svētkiem. Un, vai tev ir kāds komentārs? <laughs> Kā vecam konditoram, nu, domāju, ka tur būtu tas tā kā bērēs, ka mēs sākam ar kūku, vai ne, lai, lai ne, tur ir kaut kāda sava uh, Eh, tīri tur ir kaut kāda no dietoloģijas viedokļa, kaut kāda ideja, ka saldē, saldēs ēdienas sākumā nav slikta ideja, tāpēc, ka tas izraisa kuņģa sulas un palīdz mums labāk pēc tam to mm, steiku apēst. Mm. Bet, eh, bet jā, protams, tā ideja kaut kur, kaut kur tā ir eh, gavēņa laikā, un, un es saku vēlāk arī, kad kaut kad jau kaut kur, nezinu, tūkstošgažu mijā vai kur tur arī advents ieguva tādu līdzīgu noskaņu kā gavēnis, tad, tad šī himna tika paņemta nost uh, Es ne, varbūt ne tikai tāpēc, lai mēs pēc viņas noilgotos, vai ne? <laughs> Tas ir diez vai, ka tas būtu galvenais iemesls, eh, bet tas drīzāk ir, lai, saku, lai uzsvērtu uh, nu, uzsvērt to pārējo. Tev visapkārt ir gaišas lampiņas, tu, tu vairs īsti neredzi. Reizēm vajag izslēgt visu to pārējo, lai tu ietu tā kā zvaigznes, piemēram. Ja? Mm. Pilsētā tu izai ārā, tu neredzi zvaigznes praktiski. Kaut kādas dažas spožākās varbūt tu redzi, vai ne? Nu, tad vēl neesmu droši, ka tas nav kāds satelīts, vai ne? Bet, kad tu aizai, aizai kaut kādā laukā, mēs bijām, nemaldos, bija Ukrainā vai Baltkrievijā, man liekas, Ukrainā, izkāpām no autobusa ārā naktī pilnīgā. Tur viens pilsētas tūmā nav nekas Un tu pasties uz debesīm, un tu redzi katru zvaigzni, tā kā tādas bumbas pilnīgi pie debesīm, vai ne? Mm. Liekas, kā es, kā mēs nevaram redzēt, nu kā es esmu asfalta bērns, pilsētas bērns, visu laiku es redzēju tikai ar to gaismas piesārņojumu, ne? Un, un kad tu paņem nos kaut kādas tādas, saku, ne, nebūtiskās, paņem tās lampiņas, izslēdz ārā, tad tu sāc redzēt zvaigznes, tu sāc pamanīt to, kas ir būtisks, tu sāc ievē, izdzīvot šos misi, vai ne? Tāpat kā rēdienu, ja tu, piemēram, es nezinu, kaut kādā svētceļojumā. Tu nevari paņemt līdzi tur putu krējumu, tur vaniļu, vēl kaut ko. Tu vienkārši tu paņem līdzi nu, to, kas ir būtisks, un tu izbaudi to šķēli maizes pavisam citādi nekā tad, ja tu esi tur vai teju, teju piemēram, kādā brīdī. Es kādreiz liku tējai cukuru vienmēr klāt, bet tad kaut kas man tā pateica, ka es, man izteicis garšo rezultātā vienādi, un es nekad neizbaudu viņu, viņu atsevišķo garšu, un tad es vienkārši pamazām, pamazām sev no tā atradināju, ja? ka nu, tu vienkārši sāc pamanīt nianses starp tādu ražotāju un tādu ražotāju, starp tādu šķirni un tādu šķirni. Ja? Vai Tokijā, kas reiz aiz, man kāds arhitekts aizved uz, uz pusdienām, man pasniedz vienkārši četras jēlas dzīves gabaliņas likās no ārprāts, vai ne? Bet, kad tu sāc ēst viņas, ja, tad tu konstatēji, nu, jēla zivs, vai ne, bet tu paņem blakām otru, o, pilnīgi citu, tu pamani tonīšas, niansītas, tur tāds pasteļu tonīšas, viena tāda bija šīta rozīga, viena oranžīga, viena bija šīta zilgana, zaļgana, vai ne, un, un tu vienkārši to tāda garša buķeta veidojās, ka tu nekad panējumā rolu un miltos izceptu, ne, neizbaudītu, vai ne, tu vienkārši visas zivs garšo. Uh, vienādi. Vai ne? Jā, un Tāpēc... arī par to gloriju ir jāņem vērā arī tas, ka visu, vismaz tajos komentāros, ko es lasīju par, par liturģiju, ir vienmēr teicis, ka tas dziedājums vienmēr ir uzsvēris šo svinīgo aspektu, un gavēņa laiks, adventa laiks ir vairāk tad gatavošanās svinībām, un tad tā kā lieldienas, Ziemassvētki, tad ir svētdienas svētki, tad ir tas laiks, ka mēs svinam, Un kas ir arī interesanti, ka visos laikos vienmēr tas arī ir bijis vērsts uz tautu, jo sākotnēji tas bija tāds dziedājums, ko dziedāja tikai bīskapa svinētās svētajās misēs, bet bīskaps vienmēr bija vērsts pret tautu, kad viņš aicināja dziedāt šo dziedājumu. Tāpēc arī liturģiskie priekšraksti saka vai nu dziedam, vai recitējam, ja? kad tas, šis svinīgums arī tad nosaka to, lai mēs vienmēr šo dziedājumu dziedam, vai vismaz recitējam, bet ne skaitam, lai saglabātu šo svinīgo noskaņu. Jā, es domāju, ka mēs vienkārši nepareiziem jautājumam piegājām. Sākumā mēs sākām, mēs uzdevām nepareizu jautājumu. Jautājumu uzdevām, kāpēc darbdienās eh, viņa nav. Hmm. Es, es domāju, mums vajadzēja sakoncentrēties to, kāpēc svētkos šīs dziedājums ir. Jā, <laughs> Jā nu, tieši tā. Nu, tāda vienkārši mazs jautājums, ja tas mums palīdzētu, mēs būtu labāk saprast. Jā. To, jā. Atgādīju klausītāji, ka kopā ar mums šodien eh, priesteris Ronalds Melkers un mēs eh, sarunājamies par eh, divām tādām svarīgām mises daļām, kuras mēs izlaidām runājot par ievadu un pārējot jau uz lasījumiem. Tad uh, tas ir gods Dievam augstumos un kolektis lūkšana. Mēs esam pārunājuši taču šo dziedājumu gods Dievam. Redzam, ka tas norāda uz svētkiem, uz svinīgumu, uz tautas kopīgu. Akal redzam, cik svarīga liturģijā ir kopība starp uh, tiem, kas ir sapulcējušies uz šo lūkšanu. Tātad tā nav tikai mana dalība svētajā misē, tā ir mūsu dalība svētajā misē. Un tad es domāju, ka ir vērts tagad arī tad noklausīties uh, Tas nekas, ka ir gavēņa laiks, šis ēters nav svētā mise, tad mēs varam noteikti izmantot iespēju noklausīties šo dziedājumu skola kantorum Rīga izpildījumā, un tad jau turpināsim šo katehēzi ar kolekti. Kas tā tāda kolekta ir? Un uh, dziesmas laikā noteikti arī klausītāji, tu vari tad iesaistīties, uh, dalies ar uh, saviem jautājumiem, ar savām pārdomām, kā tu piedzīvo šo uh, mises daļu, tad droši var zvanīt uz numuru 67 969 131 vai arī rakst īziņas uz numuru 266 77 272. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus volevor dexteram patris miserere nos ēterā priesteris Pēteris Skudra. Turpinam šīs dienas katehēzi ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudru un kopā ar mums arī priesteris Ronalds no Cēsu draudzes. Runājam par gods Dievam augstumos dziedājumu, kas palīdz mums vairāk piedzīvot svētku sajūtu, īpaši svētdienās un svētku dienās. Tad arī mēs redzam to, cik lielu nozīmi baznīca piešķir svētdienām, ka tās ir uh, svinamas dienas, kurās tad mēs arī to izceļam ar īpašām, īpašiem dziedājumiem, dieva godināšanas dziedājumiem. Tad uh, pēc uh, šī dziedājuma, vai arī, ja darbdienā svinam svēto misi vai adventā vai gavēnī, tad uzreiz pēc grēku nožēles seko tāda īsa lūkšana – kuru priesteris iesāka ar lūksimies, tad iesaka priesteriem ieturēt klusuma pauzi, un tad viņš lasa kaut kādu lūkšanu. Ko nozīmē vispār šī kolektes lūkšana, jo, jā, tas tāds svešvārds ir. Un tad kāpēc šāda lūkšana ir liturģijā, kāpēc viņa ir? Uh, nu, tur kolekt, kolegi, kolegi, tas ir to savākt, savāk, savākšanās lūkšana. Es domāju, tas ir vairāk tāds uh, mēs esam sapulcējušies. Atkal jāstāsta kopumā svētā mise, ja, kā visa tauta, kas ir sapulcējusies. Un, man liekas, tā sakne ir no kolek, kol, tā kā mēs teiksim, kolekcija ja, savākt, sa, sa, sa, salikt kopā. Un es domāju, ka arī šajā lūkšanā no visas liturģijas visvairāk tiek salikts kopā konkrēto svētku vai konkrētās liturģiskā laika noslēpums, jo viņas parasti ir tādas ļoti blīvas, intensīvas, nu, mazliet sausas, vai ne? Protams, austrumu liturģijā viņas ir daudz tādas poetiskākas un, un tā, bet mums ir varbūt mazliet tā īsi konkrēti, bet, bet super, super blīvi, blīvs eh, to konkrēto svētku saturs. Un, un, un eh, mēs arī to atkārtojam laudēs, vesperēs, tātad arī sundu liturģijā to pašu lūkšanu. Ja? Viņi tā kā tāds kondensāts, tā kā tāds savākts ekstrakts ir. Un, un daži priesteri pat uh, ir, ir ka viņi nu, reizēm viss prediķis ir tikai par šo kolektu. Tu teiksim, mm. var uztaisīt kaut vai svētā jāzep svētkos, piemēram, ja, tu var uztaisīt sprediķi, pilnvērtīgu sprediķi tikai izējot no kolektas, varbūt sprediķu sēriju uztaisīt, ja tu gribi. Ja. Viņš ļoti, ļoti blīvs, ļoti, ļoti intensīvs teksts ir, un es domāju, tieši tāpēc arī, arī pēc tam, kad uh, mēs pasakam lūksimies, nu, kad priesteris aicina visus uz lūkšanu, ja, mēs visi, uh, nu, mēs, mēs, mēs, kā lai to saka, uh, mēs, mēs pievienojamies šai lūkšanai, vai ne, un, un tad pēc tā klusuma mēs tos vārdus kaut kā dzirdam, tas ir, nu, ja, ja tur būtu bez šīs pauzes, ja tur nebūtu šis, šis, šis laiks, kad izskanēt, ja mēs, mēs vienkārši palaistu garām šīs kolektas saturu, tas ir parasti ļoti, ļoti uh, teoloģiski tāds intensīvs, intensīvs teksts, Un, uh, un, uh, Jā, es esmu dzirdējis arī, ka šis nu, ko, kol, kolekte nāk no tas, ko tu jau arī minēji, uh, šis latīņu vārds, kas norāda uz tādu savākšanu kopā, un ka tas ir arī tāds atgādinājums, ka tā ir nu, visu mūsu kopējās lūkšanas, ka tajā klusuma brīdī arī katrs var izteikt savu uh, lūgumu savu nodomu. Arī pavests eh, Francisks savā katehēzē ļoti uzsver šo, arī pavests Benedikts ļoti uzsver šos klusuma mirkļus svētajā misē, un viņš saka, ka arī atsaucoties uz, uz uh, misāles ievadu, ka šis uh, klusums pirms kolektas lūkšanas tad ir iespēja sagatavot savu sirdi, izteikt savā sirdī tās lūkšanas vajadzības, ko es gribu nest Dieva priekšā, un tad priesteris uh, visas Dieva tautas vārdā nes šīs lūkšanas kunga priekšā, izsakot tad kādus šos vārdus, uz kuriem mēs visi atbildam ar āmen. Tā kā izsakot, lūk, jā, tas ir tas, ko mēs nesam Dieva priekšā. Jā, jā, un tie klusuma brīži liturģijā, tas ir arī daudzi, teiksim, arī varbūt vecākas paudzes priesteri, bieži vien, nu, tie priesteri vienkārši, bieži vien mēs vienkārši uh, nenovērtējam. Bez klusuma brīdis šķiet tā kā tukšums. Piemēram, radio. Es atceros, ka bija kaut kā, kas tas bija par raidījumu ar dziesmu par dzīvi, laikam ar, ar Šitkevicu. Un tur es viņiem, tur var pats izvēlēties muziku, un tur es biju paņēmis Arvo Pērta vienu gabalu, un <laughs> šī, jā, es noklausās, viņš saka, nu, šis nav radios VH formāts, tāpēc, ka tajā Arvo Pērta muzikā ir uh, nu tā, tas ir klusums pamatā, un tad bija šī tā skaņas iet uz tā klusuma virsū, bet, bet viņam tas izklausās kā vienkārši tukšums starp divām skaņām, ne? Un viņš saka, radio SVH mēs nevaram atļauties ilgāk par, nezinu, sekundi klusumu, tāpēc, ka cilvēki vienkārši pārslēgs citu kanālu, tas mm. -hmm. viņam klusums nav daļa no viņu kultūras, vai ne, to var saprast, tas ir, nu, cita veida radio. Ne? Ja, nu, kāds padomās, bet, ka ir saplīsis radioaparāts. Nu, vienkārši kaut kas noticis, jā. Mm. Bet, bet sētajā misē, diemžēl, mēs darām tāpatās, jā, mēs vispār mums nav, bet tā kā pauze nebūtu daļa no, Uh, nu, patiesībā es pat teiktu, ka, ka tas klusums ir, ir pamats visai dievvvārdu liturģijai. Un tad, kad atskan vārds, mēs viņam pievēršam to uzmanību. Ja? Mm. Un hmm. sākumā ja, ir, ir lūksimies, vai ne? Klusums. Ja šī lūkš, mēs sapulcējam savas lūkšanas, saliekam tās kopā, vai ne, priesteris tās apkopos, un, un, un tur tā struktūra, tur mēs izbaudam tās kolektas struktūru, mēs pievēršamies pie, pie Dieva tēva vai tur svētā vai, lai jēzus nāktu retāk, nu kā, kuram, tie, kur mēs tur vēršamies to lūkšanu, ja? bet tie vārdi, viņi izskan, tad, lūk, mēs šo te lietu lūdzam, ja? lūk, kā mēs to pamanojam, lūk, pēc kā mēs tiecamies, ja? lūk, šis ir rezultāts, ko mēs sagaidām, ja? ja tev nav bijis klusums pirms tam, tu jau vienkārši bēr, kaut kādu lūkšanu mm. vienkārši palaid garām, tu jau domā, kā tu sēdīsies, vai ne? Tāpēc arī pēc, tieksim, starp lasījumiem, ja? nebaidīties, kad ir jauna rinkopa, nu vismaz ievilkt elpu, ja? pabeidz to tur pirms nekā teiktie ir svēto rakstu vārdi, ja? nelielu pauzīti, vienkārši, kamēr nomainās, nebaidīties, kamēr cilvēks aiziet, apsēžās, nā, atnāk pie tā viens, ja pa to laiku izskan tā iepriekšējais lasījums, tad nāk nākošais, un ne, pēc sprediķa apsēsties, ja, kādu brītiņu pa, pasēdēt klusumā, mm. vienkārši ļaut tagad tā visai domai nosēsties, ja, pēc tam arī pēc komunijas, ja, mēs atgriežamies pie šī klusuma, ja klusums tas nav kaut kas, kas izspiež ārā vārdus un atšķaida liturģija, kā to daudz uzskata. Ja? Tieši otrādi, tas ir tas, tas ir tas pamats, tā ir tā baltā lapa, uz kuras katrs burtiņš, katra līnija, katrs vārds izceļās. Un, un mums, es domāju, ir laiks, eh, Latvijā ir tiešām laiks pienācis eh, iemīlēt šo klusumu, bet tas arī parāda, ka bieži vien lūkšanā mēs, privātā lūkšanā mēs uzskatām, ka tā sākas tad, kad pirmais vārds izskan un beidzās tad, kad mēs pēdējo vārdu pasakām, ja? bet lūkšanā ja, tas ir vesels, vesels, vesela pieredze, kur tie vārdi, viņi gan drīz vai traucē reizēm. Ja? Mm. Tad mums, mums šī, šī klusuma, ja mums nav lūkšanā, mums arī visē mēs to neredzam. Ja? Tā kā tas ir viens kultūras jautājums, tas ir viens pie kā piestrādāt, tas ir pie kā pašiem priesteriem pie, pierast, ne pie šīs klusās lūkšanas. Ne? Un tad arī pamazām, pamazām ja, to, to svēto misi pacelt uz augšu ar šiem klusuma brīžiem. Ja, jā, piemēram, būt... jā, Nē, nu, Jā, šīs dienas uh, kolekta tad ir gavēņa trešā nedēļa, ir pirmdiena, tad šodien liturģijā mēs lasam šādu kolektas lūkšanu savā žēlastībā, kungs stiprini un šķīstī savu baznīcu, tā kā viņa nevar bez tevis pastāvēt, vienmēr vadi to un uzturi, ar tēvišķu gādību mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, un te arī mēs redzam to, ka visas kolektas vienmēr būs svērstas uz tēvu, eh, kungu, kuram ir kāda īpašība, tad šodien jau tiek uzsvērts tas, ka viņš savā žēlistībā stiprina un šķīstī savu baznīcu, un tad tiek arī izteikts šis lūgums, ka mēs lūdzam, tā kā baznīca nevar bez Dieva pastāvēt, lai viņš vienmēr to vada un uztur, un tad vienmēr šīs lūkšanas tiek vērstas uz tēvu caur Jēzu Kristu svētajā garā. Nevienmēr, reizēm varbūt arī pie, pie, mēs varam vērsties pa taisno pie Jēzus Kristus, tad tikai tas noslēgums ir atšķirīgs mazliet bet te mēs sakām caur Jēzu Kristu, vai tad eh, tādā gadījumā mēs sakām, kurš valdi ar tēvu un tā tālāk. Tas, mm. Pasties, var, var, mēs varam vērsties arī pat aizsnāk pie Kristu, bet parasti tas ir pie Dieva tēva, jā, tieši tā. Jā. Un, un, un, kas ir svarīgi, jā. arī mēs tauta šo lūkšanu noslēdz ar ko? Ar āmeni ar āmeni. Ja? Un tas ir tas atkal uh, mazs vārdiņš, ja? bet tur ir tā sakne, es ticu, tas ir uzticams, tas ir tas, kas ko var mm. paļauties, tas ir, mēs tam piekrītam, ja? un, un tā līdz to tā nav. Saka, tā nav priestera vairs lūkšana, tā ir visas tautas lūkšana, un priesteris viņš vienkārši uh, veic šo funkciju, šo vidutāja funkciju, varētu teikt, ja viņš tautas vārdā šo lūkšanu pienes Dievam, ja, un pēc tam tieši tāpat tās kā šo žēlistību no Dievs saņem to, viņš dos tālāk tautai. Uh, bet, bet, bet tā ir arī tiešām visas tautas lūkšana, un priesteris vairāk tikai kā tāds, nu, loģistikas operators, ja, kurš no, nu, <laughs> varbūt kaut kā to, mm. ai, nu tā, viņa, viņa uzdevums ir, kā saka, to... to nogādāt, tā kā saka, no, nu, pēc adresāt, jā. Adresāt, jā. jā, vēl arī taču šī te priestera stāja, ka viņš pasaka lūksimies, viņš paceļ rokas, kas arī vēlreiz tā kā apzīmē šo visas tautas iekļaušanu, kas arī simbolizē Kristus, uh, uz krusta paceltās rokas, ka Kristus galu galā arī ir tas, kurš iekļauj mūs visus savā lūkšanā un nes šo lūkšanu pie uh, tēva. Un, uh, jā, priesti Ronaldi vēl mums te ir tāds uh, mūsu klausītāja komentārs par uh, Glorija, ka kādreiz mūsu klausītājs nezināja šo dziedājumu no galvas un likās, ka tas tāds... Uh, garš uh, dziedājums, bet labi skan. Un tad klausītājs ir apsolījis sev, ka iemācīsies un lepni dziedās līdzi. Laika ejot iemācījos, dziedu, piedalos bez lepnuma, bet ar gavilēm sirdīs tāda lūk liecība. Varbūt tu vari mums pirms mēs noslēdzam katehēzi īsti atgādināt, par ko ir tas gods Dievam augstumos dziedājums. Varbūt mēs ar bieži vien to automātiski noskaitam, uh, un uh, nepievēršam uzmanību šiem vārdiem. Jā, īpaši bērnībā, kad tas bija latīņu valodā, tas tiešām man, man bija bērnībā tikai skaists, nu, skaists, nevienmēr skaists, bet, bet dziedājums, vai ne? Uh, bet kad, kad, kad liturģija pārgāja uz latviešu valodu uh, un tu sāc dzirdēt šos vārdus, ja tu pamazām, pamazām atklāji, kas tas par skaistumu ir, un, un, un viena, vēl viena praksa, ko, ko es arī bērnībā kaut kā tā redz, man tas šķita kā normāli, tāpēc, ka tā tika darīts Maklēnas baznīcā, bija aizvietot, pieksim, aizvietot psalmu ar kādu Ziemassvētku dziesmu, tur, piemēram, un arī šī te glorija, piemēram, Ziemassvētku laikā tika aizvietota ar kādu dziesmu, kuri, glo, nu, teiksim, piedziedājumā mm. glorija, nu, tad pantu dziedājam kaut ko citu, vai ne, tas visiem šķiet, oh, forši, tas kaut kas, kaut kas labs, vai ne, bet tā ir, tas ir tāds diezgan, nu, ja mēs varētu runāt par smagu pārkāpumu, ja, tad tas ir, uh, to nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Jā. Ja tas ir psalms, tas ir psalms, tas ir Dieva vārds, ja mēs neliekam nekādu dzējoli tajā vietā, vai ne, pat ja skaista melodija, ir cits laiks priekš tam, un šo gloriju nevar aizvietot, un arī patiesībā es tāds atceros tajā, kas tas bija, tas bija Žopas Kaļdeļo Zīparīzē, tāds viens Latvijā daudziem pazīstams arī priesteris, uh, ka viņš, teiksim, viņš vienmēr dusmojās, ka kāds uh, pa vidam saliek pantus tajā glorijā. Viņš saka, tas nav nekāds psalms, tad glorija ir ļoti specifisks diedām, tad nekādu pārtraukumu sākumā. Mēs varam uztaisīt kaut kādu refrēnu noslēgumā, bet nepārtraukt. Ja vienā tādā, tas ir viens noslēgums, viens saturs, jo te ir, tā ir trīsvienības himne, tas ir, tas ir tieši tāpat kā mēs iesākam Dieva tēva dēla svētā gara vārdā, vai ne? Eh, tāpat kā šī kolektē mēs vēršamies pie pie tēva svētajā garā caur Jēzu Kristu. Ja? Tā, tāpat arī šī glorija, eh, protams, vispirms mūsu skatiens pievēršās, eh, pievēršās tēvam. Ja? Mēs sakam, nu, mēs tevi, eh, mēs tevi, kā mēs tur sakam, precīzi slavējam, teicam, pielūdzam. Ja? Un tur ir šis te mēs, ja tā ir baznīcas dziesma, mēs tevi slavējam, ja tas nav individuāls, tas ir tā visa baznīca, jau vēršās pie tēva. Un, un es domāju, ka arī, piemēram, tā kā tagad ir atkal popularizēts tas slava slava Ukrainai, piemēram. Mm. Ja tā, un daudz to saka pilnīgi kā tādu nu, slava Ukrainai vai tur slava varoņiem. Ja, vai tur, kādreiz pie brīvības pieminekļus tās mājas bija slava KP, PSKP, <laughs> lieliem sarkaniem burtiem, tikai kaut kad, man liekas, 90. gadā, vai kad viņi noņēma nost. Uh, un, uh, un tad šī gadījumā, ja mēs, mēs saprotam, ka tas ir, uh, uh mēs atdodam godu tēvam, ja mēs, Dievs ir Dievs, ja, Dievs ir Mēs, kā saka, nepretendējam, ka mēs esam Dievs. Ja? Un, un, un, un tad mēs viņu slavējam. Šī slavēšana tālāk, protams, aiziet jau pie, pie, pie, pie dēla, pie dēla, kuru mēs, nu, kurš nes pasaules grēkus, ja? tāpēc arī svarīgi mēs esam apzinājušies, ka mēs esam grēcinieki, bet Mēs zinām, kur mēs varam eh, saņemt atdošanu. Eh, mēs lūdzam, lai viņš apžēlojās. Ja? Eh, viņš, kas nes pasaules grēks, tas Dieva jērs, kas nes pasaules grēks, un pēc tam arī beigās atsauksimies pie komunijas uz to pašu. Ja? Mēs sakam, uzklausam mūsu lūgšanu, mēs, mēs, mēs, mēs iesaistam Jēzu. Un uh, arī to, ka viņam ir visa vara debesīs virs zemes, ja, ka viņš tēva labās rokas, ja mēs esam tā kā Stefans, ja, tur apusteļu darbos ir tā kur viņš, viņš, viņš redz, nu, viņš uzlūko atvērtas debesis, viņš redz Dieva godību, ja Jēzus stāvam pie labās, tēva labās rokas, un mēs kaut kur izdzīvojam arī šo te Stefana pieredzi tādā veidā, ja ticībā. Mēs, mēs redzam Jēzus stāvam pie, pie tēva labās rokas. Un, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo pēc tam mēs dzirdēsim Dieva vārdu, mēs viņu klausīsimies ar pavisam citu autoritāti. Tad būs Dieva vārdu, un mēs būsim slavēšanā nolikuši Dievu, Dieva vietā, un līdz to sevi savā vietā, vai ne? Uh, Un, uh, tur arī kaut kad vēlāk tika pievienots e, svētajam garam tāda īsa, īsa atsaucīta svēto garu, gan ne, jo tā ir kristoloģiski, tomēr sākotnēji tā himna. Ja? Un tad ir, nu, un tu, uh, kungs, Jēzus Kristu, ar svēto garu, protams, vai ne, uh, protams, tā trīsvienība, Jēzus bez svētā gara nav jēzus vai ne, un, un tā tālāk. Un, un tas saturs, tā, tas trīsvienības, trīsvienības saturs šeit ir tāpat kā visā mūsu ticības uh, paties, patiesība atklāsmē un, un visā mūsu dzīvē, visā mūsu lūkšanā. Ja? Un arī, protams, ir reizēm cilvēkiem tikai vēršās pie tēva, citi vēršās tikai pie Kristus, vai ne? Bet nu, mēs nedrīkstam aizmirst svēto garu, ja tas ir svētais gars, kurš ir baznīcas dvēsele, kurš ir liturģijas dvēsele un, un ir, dažreiz paliek iespējas, ka <laughs> tā liturģija, kurā svētajam garam pat, ja Dievs piedāvā, teikt, nē, paldies, mums tāpat ir jautri, vai ne? <laughs> nedrīkstam aizmirst, ja, ka tas ir svētās trīsvienības dzīve, kurā mēs ieejam, ja, lai pēc tam varētu būt līdzīgi viņa darbā. Jā, paldies par šo skaidrojumu, Priesti Ronalda, ir jau laiks eh, noslēgt šo mūsu sarunu. Es domāju, ka tā ir bijusi gana vērtīga, lai pievērstu uzmanību turpmāk, kad mēs, saka, lieldienās dziedāsim. A, nē, mēs laikam jau 25. martā eh, kunga paslināšanas svētkos dziedāsim šo dziedājumu. Jep, Jā, tā. Tad nākam piekdienu, tas ir šo piekdienu jau, <laughs> šo piekdienu mēs dziedāsim šo dziedājumu un ceru klausītāji, ka tas uh, palīdzēs, šī saruna palīdzēs tev izdzīvot šo dziedājumu, arī lūgties tā ar savu sirdi līdzi tiem vārdiem, ko tu izsaki skaļi, ko mēs arī esam jau pārunājuši, ka šīs pierakstītās lūkšanas ļauj mums lūgties garā un patiesībā, jo svētais gars ir iedvesmojis autorus, baznīcu, šīs lūkšanas pierakstīt, ieku, ie, iekļaut liturģijā, un mēs tad tās izsakot lūdzamies svētā gara iedvesmoti, un tad varam pieskaņot savas sirdis šiem vārdiem, kurus svētais gars mūs aicina lūgties. Jā, jā viņi izturējušas ir laika pārbaudis. Arī, jā. Mēs tādā veidā lūdzamies ar visu, visu baznīcu 20 gadsimtos, kas līdz šim ir bijusi kopā, vai ne? Bet tikai vienīgais tagad tās pandēmijas laikā, nu, tomēr daudzās draudzēs arī ļoti atbildīgi atturās no kolektīvas dziedāšanas, kā tas bija sākotnējos norādījumos, jo, teiksim, tagad jau tikai tas kvadrātkodiņš nav vajadzīgs, bet visi tie pārējie ierobežojumi tomēr ir spēkā. Un, un tādu sirsnīgu dziedāšanu varbūt atstāsim uz to brīdi, kad, <laughs> nu, kad, kad tas ne, neapdraudēs mums blakus stāvošos. Jo, jo ja tas vīrus vienam ir dziedot, nu, ja parasti runājot, ir divi metri, tad dziedot ir vismaz pieci metri rādījusā, kur, kur izplatās. Mm. Tāpēc, tāpēc tajos norādījumos mums sākumā bija, un mēs pagaidām arī pie tiem turamies, ka dzied tikai no augšas. Jo, jo nu, koris, kas, nu, pat ne koris, daži solisti attālumā, jo tas tomēr ir mums jābūt atbildīgiem. Tas, diemžēl, tā pandēmija vēl nav beigusies, un, un mēs varam vai nu paildzināt tās beigas, vienkārši esot bezatbildīgi, jo es kāpēc baznīcā daudz iedomājas, ka tas pēkšņi vairs neatiecās, te ir kaut kāda cita fizika likuma, citas likumi strādā, bet tas tomēr tā nav. Un es domāju, tieši tāpat tās kā ar darbdienām, kurās nav šī glorija, tas sēdienā mums ļautas to izbaudīt, vai ne tieši tāpat arī šis te pandēmijas laiks, kad tie visi ierobežojumi būs, būs, būs prom, tad es domāju, mēs izbaudīsim un varēsim dziedāt jau no kas pil, ar pilnu krūti. Jā, paldies, Priester Ronaldi, ka tev bija laiks būt kopā ar mums, ar mūsu klausītājiem un dalīties taču šajās uh, savās zināšanās par šīm misas daļām. Hm. Okay. Paldies arī tev, klausītāji, ka iesaisties. Paldies gan mūsu zvanītājiem, gan arī īziņas autoram. Paldies, ka neatstājat mūsu vienus pašus šeit raidījumu vadītājus, bet iekļaujat uh, Eh, sarunā arī savu pieredzi, eh, savus eh, novērojumus, te mums arī kāda klausītāja raksta par to, ka tā būtu nepieciešams arī tas, ko priesteris Ronalds jau sacīja, nākt laicīgi uz svēto misi, lai sagatavotos svētai misai. Paldies arī par šo atgādinājumu. Un jā, tad jau akal rīt turpināsim ar